Tuna'nın bir yanından sevgi ve saygılar gönderiyorum hepinize. Muammer Ketencoğlu ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün ve haftaya çok özel e, bir konuğum var. Şarkıcı, araştırmacı, etnomüzikolog, pedagog yani eğitimci, kültürel eylemci e, çevirmen olarak e, Sırbistan'da ve Bosna'da fazlasıyla iyi tanınan hatta dünyada iyi tanınan bir e, duayen şarkıcı, büyük bir şarkıcı, büyük bir usta e, Svetlana Spajic bugünkü konuğum. E, biraz sonra sesini de duyacağız tabi telefonla. E, Bosna'ya bağlanacağız. E, ama bağlanıncaya kadar ben size tabii e, bir takım genel bilgiler aktaracağım. Önce neyle başladık onu size söyleyeyim. E, yıllar önce kendisinin bize gönderdiği bir albümle başladık. Drina topluluğunun ismi. E, aslında bir düet Svetlana Spajic ile birlikte Minja Nikolic şarkı söylüyor. E, bu dinlediğimiz parçanın adı da Oh Sen Yeşil Elma adını taşıyordu ve Kosova'dan bir e, halk şarkısıydı. E, aslında kendi anlatacak ama kabaca size anlatayım. 1971 Loznitsa doğumlu. E, daha 20'li yaşlarında kendi kariyerini oluşturmaya başlamış. E, bugüne kadar sürüyle albüm yapmış gerçekten çok fazla sayıda albüm. Aynı zamanda katıldığı projeler var, katkı sunduğu albümler var, e, danışmanlık yaptığı kurumlar var. E, kendisini özellikle daha ayrıntılı olarak e, bugünlerde daha çok sahneye a, sahne aldığı e, kadın şarkıcılar topluluğu ile birlikte yani Svetlana Spajic, Pievaçka Drujina topluluğu ile birlikte ona İngilizce Svetlana Spajic Band demiş. Ee, Sırpların yaşadığı her bölgeden özellikle de Drina Nehri'nin iki tarafından hem Sırbistan tarafından hem de Bosna tarafından şarkılar e, söylüyorlar. E, kendilerini geleneksel avantgard olarak tanımlıyorlar. Çünkü e, bir yanıyla Sırp halk şarkılarının en arkaik olanlarını bulup çıkarıp e, yine 25 yıldır 30 yıldır yaptığı alan kayıtlarıyla e, topladığı o büyük arşivi e, değerlendiriyorlar. En saf haliyle sıp halk şarkıları söylüyorlar ama bir taraftan da e, modern hayata dünyadaki farklı geleneklere de son derece açık bir e, müzisyen Svetlana Spajic. Yunanistan'da, Bulgaristan'da e, çalışmalar yaptığı birçok sanatçı var. Onları konuşacağız e, kendisiyle konuşurken. tabi ilk sen gelecek biraz sonra. İlk sen bize yardımcı olacak. E, ilk sen Mavi Tuna artık bilmeyen yoktur. İlksen Mavi Tuna'yı e, bilmeyen varsa da öğrensin. Açık Dergi'nin emektar e, hazırlayıcısı ve sunucusu her gün 6 ile 8 arası onun sesini duyuyoruz radyodan haftanın 5 günü. Evet, e, söyleyecek çok şey var. Bugün Svetlana Spaiş'te daha çok biyo, biyografi konuşacağız. E, yaptıklarını, ettiklerini konuşacağız. Önümüzdeki hafta ikinci programda e, repertuarları ve genel olarak Sırp halk şarkıları üzerine e, bir takım genellemeler anlatacak bize. Yani bir ne diyelim kısa bir ders diyelim. Akademik bir ders olacak önümüzdeki hafta. Şimdi iki parçayı peş peşe dinleteceğim. Yine aynı albümden, aynı topluluktan Drina grubundan. Ee, dinleyeceğimiz parçanın ilki Zehirli Periler adını taşıyor. Drina nehrinden yani o e, kıyılardan toplanmış bir şarkı. E, şarkıyı yazan Korku içinde çünkü perilerin zehirlediği nehrin, nehirden su içmesinden korkuyor. E, böyle bir e, aşk şarkısı. Eski bir şarkı tabii ki. E, arkasından da Yoka Bogutolka'nın uykusu geldi diye bir şarkımız var. Bu da Drina Nehri'nin Bosna tarafından. Evet. E, bazılarınıza zor, gel, zor gelmiş olabilir. Tabii ki kolay değil. E, fakat bu arkaik şarkılar Hristiyanlık öncesinden bu yana hala e, Sıp köylerinde yaşıyor. E, bugün de bir e, karşılığı var. İşte şarkıcımız Svetlana Spayiş de bunları araştırıp e, Minya ile birlikte bize seslendirdi. E, bir şarkı da dinliyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş e, telefon bağlantımızı kuracağız. Stoyne Kız çift sürüyor parçanın ismi yine Kosovada. Stoyno mama de Copa. dila strug bosiljak. Strug bosiljak uvenuće da do strug bosiljak uvenuće. Stoj na Dobrodošli, Svetlana. Hvala vam na pozivu. Bolje vas našla. <laughs> um, now, I won't speak in English now. I will speak only Turkish and uh, my friend will help us. Hi. Thank you very much. <laughs> Dobro, hvala. Miss Page, welcome to the show. Thank you, hvala. Ee, uh, öncelikle Teşekkürler. sevgili Svetlana Ben, ben sizi yıllardan beri izliyorum. Ee, burada telefonla da olsa bir arada olmak benim için çok heyecan verici bir şey. Ms. Page, I follow your work since many, many years, and it is now very exciting to meet uh, in these microphones with you. Ve çok teşekkür ediyorum and katıldığın için. Thank you so much for joining. Uh, it's great surprise and, and great honor that you've been following me for so many years veliko iznenađenje i veliko hvala za poziv i veliki pozdrav svim slušalcima u Turskoj. Evet beni bunca yıldır takip ediyor olmanız benim için büyük bir şans aynı zamanda büyük bir onur dediğimiz. E, tabii şeyi de sorabilir e, niye şimdiye kadar nerede kaldın diyebilirsin tabii. <laughs> and of, of, course it is natural that you may ask uh, where have you been until now? <laughs> <laughs> Ama e, her şey e, Sırcan Asanovic'in sayesinde oldu sağ olsun. Evet, thanks to Sir, Sırcan Asanovic, uh, e, this meeting uh, is now possible. E, bugün yani iki program yapacağız biliyorsun. E, bugün daha çok biyografi konuşalım. E, istediğin gibi kendini anlat bize. E, Açık Radyo dinleyicisi ee, ilk kez karşılaşıyor senin müziğinle. Ee, yani böyle başlayalım bugün. Önümüzdeki haftada e, bir küçük akademik ders yapacağız beraber. Yes, we will have two shows with you, uh, but for this week, for the very first week, let's start with mm-hmm. the biographical notes, as I presume that um, there are many listeners that uh, that are not familiar uh, with your music and your work. Uh, but uh, let's as you wish, start as you wish, uh, and tell us a little bit about your life. And then um, next week we'll, we will talk more academically, but Mm, today it's let's uh, let's stick with the biography first. In English, yes. Please. Of course. <laughs> okay. Uh, well, uh, I've been into traditional music for almost 30 years now. I was born in uh, western Serbia, near to the Drina River. Yes. Can you hear me? Yes. Which is the border, which is the border between today's Serbia and Bosnia and Herzegovina. Yes. I uh, have no informal, uh, no formal uh, music education, but there were three or four sensations in my childhood with village uh, traditional singing, and uh, this was the, the, the roots, the seeds of uh, my today's passion to uh, what I am today, a traditional singer. Yes, 30 okay. Yeah. Uh, evet 30 yıldır diyor geleneksel e, müzikle ilgilenen birisiyim ben aslında. Bunu belirt belirterek başlıyor. Batı Sırbistan'da doğmuş Drina Nehri kıyısında ki bu nehir bugün Sırbistan'da Bosna Hersek'in sınırında e, bulunan bir e, nehir. Buradan, burada geçen çocukluğumdan 3-4 çok önemli an, anı ve duygu var aslında bahsetmek gereken. E, bu e, günden bakıldığında geleneksel müziğe olan tutkum biraz bu günlerden kaynaklanıyor diyor ve e, ayrıca belirtti formal bir müzik eğitimimde aslında yok her şey duygularla ilgili diyor. E, Drina nehrindeki çocukluğuyla ilgili yani. Yes Miss Spike please continue. Continue. Uh... Yes. So, uh, in short, in short. Yes. What what our traditional singing? First time I remember very clearly when I heard this, I asked myself, "What is this?" Because I couldn't identify it as singing or music. So I'm still asking myself, "What is this?" what is this traditional music <laughs> because it's so different from our common musical experience that we all share. And it's in terms of totally uh, different scales, non tempered, natural scales, different uh, impostation of singing, uh, different meaning, etc., etc. So yes. Yes. it's uh, like another world. relief. Yes. Evet, e, kısaca şöyle söyleyeyim diyor. Geleneksel müzikle bağlantımı, ilgimi, merakımı, geleneksel şarkı ile daha doğrusu. Daha ilk duyduğumda bir geleneksel müzik örneği ne bu diye sormuştum. Tam tanımlayamadım, tam teşhis edemedim e, o zamanlar diyor. Ne şarkı ne de müzik gibiydi. E, nedir bu duydum diye oldukça merak etmiştim. İlk geleneksel şarkılarla karşılaştığım dönem halen de bu soruyu geçerli benim için diyor. Yani geleneksel müzik nedir sorusu. Neden? Çünkü geleneksel müzik şu anki ortak müzik e, deneyimimizden oldukça farklı bir yerde e, duruyor. Teknik baksak bile zamanlamalar, gamlar, vurgular, anlamlar anlamlar e, bambaşka. Bugünün müziğiyle bakıldığında apayrı bir dünya aslına bakarsınız. Geleneksel şarkı dolayısıyla geleneksel müzik nedir sorusu bir de, hala benim sorum. Bir de şunu ekleyeceğim. E, bu bahsettiği geleneksel müziği e, radyo televizyonlarda da duyamıyoruz ya da çok az duyuyoruz. Uh, and Muammer also just added that this traditional music, this traditional singing, are not um, often heard in TV shows or radio shows, as far as we know. Uh, are we right? It's it, it's true. that that's why it was shocking for me, because quite accidentally I I heard this uh, ancient uh, uh, village style of singing of my ancestors mm-hmm. because uh, as in my childhood we were, we, we were all, uh, already exposed to what I define today as a neo-folklorism or social folklorism you may define it as, as, as you wish mm-hmm. but the, the, the bottom line is that our ancestors they had their own systems of, of, of scales, which is like natural scales, and and it, and it takes a lifetime to to understand it. Not only the mm, intervals, but the ethics and the entire uh, philosophy and uh, the metaphysics of, of that. So for me, uh, our uh, ancestral music is very metaphysical and I strongly believe it, it relates not only to Serbian traditional music, but to uh, uh, ancient uh, musical systems of all, all of the nations. Like like people in, in Turkey, if I I uh, I've been uh, exposed to Anatolian music, etc., etc. They're very very specific uh, systems and we cannot define it by uh, Western uh, theory of music. <laughs> It's not easy. Evet. Yes. Evet. Ee, şu soruyu sormuştuk hatırlatalım dinleyicilerimize. Muammer. Müzik nedir? Ketencoğlu. Evet yani geleneksel müzik duyulmuyor değil mi? Ee, aslında çok da fazla seslendirilmiyor yani radyolarda, aynen, televizyonlarda. Aynen. Bizim gözlemimiz bu. Saf haliyle. Evet saf halini duymak mümkün. Siz ne söylersiniz bu konuda diye sorduk e, Bayan Spayiç'e. Çok haklısınız, çok doğru bir tespit diyor. Zaten aslında benim için şok edici de e, olan bir veçesi bu, bu işin. E, ben kazara, tesadüfen aslında e, duydum diyor bu geleneksel e, müziği bu söyleme biçimi aslında bizim atalarımızın e, söyleme biçimleri diyor. Evet çocukken bugünden bakıldığında neo folklorizm denilen ya da işte sosyal e, sosyalist folklorizmin içindeydik e, zaten. Yani folklor müziğe bir rağbet vardı ama bizim burada şu anda bahsettiğimiz geleneksel müzik atalarımızın e, müziği diyor. Yani orijinal olanı. Evet, bambaşka bir müzik. Evet kendi sistemi olan bir müzik ve bu sistem aslında doğal bir sistem diye de e, belirtiyor ve koca bir ömür gerekir olduğu gibi e, anlamak için. Zira mesele sadece teknik değil, etik, felsefi, metafizik bunu belirtmek lazım. Ben geleneksel müziğin aslında çok da metafizik olduğunu da e, düşünüyorum. Yani esirk tarafları olan bir müzik. Zaten e, yoğun bir konsantrasyon gerektiriyor evet. müziği söylemek için. Evet sadece sırf müziği için değil tabii bu tespitim diye de e, belirtiyor. Diğer e, kadim gelenekler için de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye için Türkiye mesela. Için. Evet Anadolu müziğiyle haşır neşirim yani en azından aşinayım onu söyleyeyim. E, onu, orada da bambaşka bir sistem söz konusu. Batı teorisinin lugatıyla terimleriyle anlaşılmayacak e, bir şey şeylerden bahsediyoruz. Ee, anladığım kadarıyla pek çok e, yani çevre bölgede araştırmalar e, yapmış. E, bizim gibi o da dünyaya kulaklarını açık tutmuş. Hı hı. E, burada isterseniz biraz daha ilerleyip e, bu, bu arayışını zenginleştiren araştırmalarını biraz şey yapalım, konuşalım. Yes, Miss Page, um, maybe a little bit also on your research uh, on the musical traditions outside of uh, Serbia, outside but still near, still close. How uh, did uh, your musical research um, got into you know your okay. Mm-hmm. style and your look? How uh, how your look uh, did ev evaluate with these res researches? well, uh, uh once once I got interested into this uh, ancient uh, uh, uh, my ancestors' music, I, I, I, soon realized that if I really want to adopt something, I have to spend time with the bearers of tradition. Mm-hmm. Like the, the the, the the oldest bearers of tradition from the villages, mm-hmm. and uh, the, the thing is, uh, as for Serbian people, uh, it's just part of us who live in today's Serbia, but uh, lots of Serbs used to live in today's Croatia and Bosnia and all around the Balkans, like Western Serbs. Mm-hmm. So I, I, I was interested into different styles and I spent many years singing with uh, Serbs from Dalmatia, which is in today's uh, Croatia, uh, and in Bosnia, and etc., uh, etc. Mm-hmm. And the thing is that every region of every village has its own uh, musical idiom or or scales or or approach <laughs> to yes. what traditional sound is. It's so diverse, so so rich yes. that if you really want to understand it, uh, I would guess at least 30 years you have to spend into, uh, into, into this world mm-hmm. to, to start to understand how different it, it is from what we have been exposed to. I, I want to say uh, that the things are very uniform uh, right now. And it was the, the world of, uh, of musical freedom and uh, uh above other things. Uh, in uh, in Serbian traditional music, we, we have lots of diphonic, like two part singing. Yes. Mm-hmm. which means Please. that you cannot distinguish two melodic lines. In other words, without the other singer uh, you cannot uh, accomplish <laughs> mm-hmm. the scale or or the task. Mm-hmm. It's not so easy to explain. Just just wait. Yes, uh, let me translate please Mrs. Page. Okay. And thank you so much. Ee, evet, aslında araştırmalarını sorduk. Araştırmaları onun bu ilk deneyimine neler kattı diye, geleneksel müzikle karşılaşması araştırmaları nasıl zenginleşti diye sormaya çalıştım az evvel. Ee, evet gerçekten e, uyarlayabil, uyarlamak istiyorsam o geleneksel müziği bugüne su, sunmak için daha doğrusu bugünün dinleyicilerine e, e, sunmak için ciddi bir zaman harcamam gerektiğini e, öncelikle fark ettim. E, onu e, söyleyeyim özellikle şimdi biz periferiyle nasıl ilgilendiğini sorduk. Sırbistan dışında Sırplar zaten yıllar iç, e, yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca sa- evet sadece bugün Sırbistan diye alandadan coğrafyada çok daha geniş bir coğrafyada yaşadılar. Hırvatistan, işte Bosna, yani Kosova, bat- evet Kosova, Batı Sırpları ve her e, e, farklı yerde yerleşimde farklı e, stiller ortaya e, çıkmış mesela. E, kendisi e, umarım Türkçe tabiri doğru bulabilirim. Damaçya Damasya bölgesindeki e, söyleme şekilleri üzerine çok çalışmış. Oradaki köylerle çok çalışmış. Zaten metodu o. Köylere gidip geleneksel söyleme biçimlerini dinleyip tespit e, ediyor. E, çok aslında Balkanlarda, Balkanlar coğrafyasında onun çalıştığı en bir müzikal özgürlükten bahsedilebileceğini söyledi. Çünkü herkes kendi müzikal duyusuna e, sahip birbirine çok yakın olmakla birlikte çok ciddi bir çeşitlilik ve zenginlik e, söz konusu aslında. Ee, evet bir genel sadadan bahsedilebilir ama e, mesela Sırp müziğinin diyafonik e, bir özelliği var. Diyafonik olma özelliği var yer yer. E, iki e, vokalist, iki e, ses sanatçısını birbirinizden, birbirinden ayıramıyorsunuz. E, zira birbirleri olmadan var olamayan, birbirlerinin cümlelerini e, tamamlayan iki Aynen. ses sanatçısı mesela diyafonik. E, iki bölümlü söyleme. Evet iki bölümlü. Şeyde, doğru. Şey. Mesela bu bir özelliği ama bununla birlikte köyden köye değişiyor hakikaten. Gerçekten geleneksel yani Her köyde müzik. Şey. başka bir şeyle karşılaşırdım. Yes. Ee, peki. Okay. Bu konulara zaten önümüzdeki hafta yeterince gireceğiz. Ee, zamanımızı iyi kullanmak için çok net bir soru soruyorum. Hatırlıyor mu kaç tane albüm yayınladı bugüne kadar? Miss Page We'll go uh, further uh, into the details of uh, this Balkan music and S Serbian music, but let's uh, let me ask another question now. Mm -hmm. do you remember how many records uh, did you elaborate? Records. <laughs> yeah, albums maybe. Yeah. I, well, I, I, I lost track in in my say 25 years <laughs> of, of uh, active singing. I've, I have released lots of uh, albums, mm-hmm. but uh, I, I, would like very sincerely to point out something. Please. That uh, I'm not happy uh, that I made uh, the first recordings like 20 years ago. Be- that's because they were full of <laughs> mistakes. Why is that? because for traditional music, like for any other uh, mastership mm-hmm. in art, and traditional art, uh, art is also a great art. Mm-hmm. You need time. You mm-hmm. need time. So there were mistakes there. Mm-hmm. Why is that? Because of uh, I call it relativization of, of music because we are generally exposed a lot to Western uh, well tempered music. Mm-hmm. So, uh, in other words, you believe you hear something, but you don't hear <laughs> because uh, our music is it's microtonal. So it took me 30 years to uh, accomplish something. Yes. You understand? Yes, please. So I would be happier. I would be happier if I hadn't made the first recordings like 20 years ago. Yes. <laughs> Just now, I uh, I discovered uh, that I was mistaken with many many songs, <laughs> and it's and it's remarkable. Yeah. Evet. Çok hoş bir şey söyledi aslında. Çok dürüst bir itiraf, değil mi? Evet, it's a very uh, honest thing to say, uh, Miss Page, by the way. Yeah, well, but it's true. But it's true, and. Uh, and uh, you know, now I'm old, I'm more wise, and it's true. I have I have to admit that. Yes. Yes, let me translate. Evet, şunu sorduk aslında Bayan Spahiç'e. E, kaç albüm kaydettiğinizi biliyor musunuz bugün diye. Yani İpin Ucu'nun kaç yılı çok oldu diyor. 25 yıllık bir aktif şarkıcılık kariyerim var çünkü. Çok fazla albüm kaydettim. Ve Liman'da izledim kaybettim <laughs> bu arada. Ama şuna işaret etmek istiyorum diyor. Keşke diyor e, bundan 20 yıl önce e, bu kayıtları yapan ilk ben olmasaymışım. Şimdi bugünden baktığımda bunu e, anlıyorum diyor. Neden? Çünkü bugünden baktığımda o ilk kayıtlarda çok fazla hata olduğunu görüyorum. Oysa geleneksel e, müzik aynı pek çok sanat, e, bütün sanatlar gibi geleneksel sanatlar ve diğer sanatlar gibi ustalık isteyen e, bir iş. Dolayısıyla insanın biraz zaman vermesi gerekiyor. Zamanla e, anlaşılıyor. Bunu da biraz düşününce üzerine neden bu hatalar var diye batı müziğine maruz kalmış kulaklarımız var. E, her şeyi e, batı müziğinin prizmasından görüyoruz. Öyle bir görecelik içindeyiz aslında. Dolayısıyla yıllar evvel e, ilk geleneksel müziği din, dinlediğimde duyduğumu sandığım şeyi aslında duymamışım. Ya da duyduğum şey aslında yokmuş gibi çok ilginç bir e, hakikate vardım diyor 30 yılın sonunda. Bizim müziğimiz dediğimiz mikrotonelmiş. Bunu e, öğrenmem 30 yılımı aldı ve bu hakikaten çok ilginç. E, e artık 30 yılın sonunda da bunu itiraf ediyorum ve ufak bir sistemle de belirtiyorum ki keşke bu kayıtları ilk yapan ben olmasaydım. E, ama bu şeyden e, sorumluluk duygusundan ve e, dürüstlükten geliyor bu söyledikleri. Yes. Mm, you're attitude is, you know, um, your responsibility towards toward uh, the tradition and your honesty just uh, made you say that. Let me please comment on that like this. <laughs> well, uh, I, I, tell you something. Well, in in in, in traditional world, you know, nobody would take for serious someone uh, who is not at least 40 and some years old. <laughs> and and uh, it's it's true. For for example, the gusla player, those epic styles. If if you were a, a youngster, nobody would take you for for serious. Now now I understand that uh, because uh, it takes time, lots of patience, and uh, uh, and mature, you know, to to, to become a, a, a genuine, a true bearer of tradition. Right. Because as a youngster, you believe you know something, you understand something, but you don't. It's just uh, the the, the relativization of things. You you you you uh, you think you know something, but but you don't. Really, every tradition, not only Serbian tradition, it takes lots of time. Right. exactly. Evet yani şöyle söyledi yani artık bu itirafı geldiği e, hatalarla başlamışım itirafının e, gelmesi sırf hani nezaketimden kaynaklanmıyor bunu söylemem diyor. Geleneksel dünyada 40 yaşın altındaki kimse ciddiye alınmazmış. Hep böyle söylenir. Gençken seni kimse hakikaten kale e, almazmış. Şimdi bu yaşa geldiğimde ve 30 yıl geçtiğinde yap, e, müzik hayatımda, profesyonel müzik hayatımda neden bunun gelenekte bunu böyle olduğunu anlıyorum. Çünkü e, sabır gerekiyor olgunlaşmak için. Yani bir geleneğin taşıyıcısı e, olmak için olgunlaşmak ve bunun için de e, sabır gerekiyor. Gençken her şeyi bildiğini sanıyorsunuz oysa ki ve çoğunlukla da e, yanılıyorsunuz. Bildiğiniz şey doğru çıkmamış e, oluyor. Evet bunu da artık bu yaşımda anladım diye belirtti kendisi. Bugün için e, son bir soru soracağım. Yes, the last question for today. Ee, hı hı. Kısaca yani e, aktif olarak bugün hangi projenizle daha çok sahne oluyorsunuz? Yes, um, in these days uh, actively uh, which uh, work are, uh, are you um, concentrated on which uh, show of, of yours which project which, which project ensemble? maybe or ensemble like my some of my uh, recent preoccupations and yes exactly re- your recent occupations uh, uh, it, it, it, was it, it was like layers you know and uh, uh, right now I'm, I'm very much into uh, the, the, old scales of, the, of, of some of the western Serbs like Serbs from Kordun, Banja uh, uh, uh, Western Bosnia, which is the part of the of the same system, and I I, I wasn't able to hear <laughs> that. So it took me years to hmm. hear, <laughs> it, and it's it's uh, an ability to hear something, and not only to hear, and then to perform something, which is very much connected with uh, uh, also with, with the, the, the natural technique of uh, singing, mm-hmm. and uh, uh for me it's uh, a new field now. So I hope in in next session we can hear something from Cordon region and maybe it's not so attractive to, to the listeners, but it's attractive to me <laughs> because I can I can hear those uh, micro <laughs> uh, changes hmm. that that that happened. In other words, it it seems so similar to what we are uh, mm, used to, like tempered music, but it's totally different different world. And once once you discovered this phenomenon it's like never-ending stories. Like <laughs> yes, yes. I, I'm an addict. I'm an addict to that. <laughs> evet, son dönemde neyle uğraştığını e, söyledik aslında. Hı hı. Ee, yani katman katman her şey ama e, diyor şimdi uğraştığım alan eski gamlar üzerine bir alan. Onun üzerine çalışıyorum diyor. Muammer abi bölgeleri tam kaydedemedim ama Batı Sırplarının. Kordul. Kordul. Ve evet. Batı Bosna. Batı Bosna'daki e, geleneksel müzik ve eski gamlar üzerine çalışıyorum. Çünkü e, oradaki nüansları daha yeni duymaya başladım diyor 30 yılın sonunda. Ee, evet yani duymak ve e, icra etmek için belli bir yetenek geliştirmek gerekiyor. Yine zamandan gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Evet zamanla gelişen bir doğal teknik var. Bu da ancak geldi ee, diyor. Evet umarız bir sonraki bölümde bu Kordu bölgesinden de e, eserler dinleme fırsatımız olur. Belki dinleyiciler için çok da çekici olmayabilir ama benim için çok çok çekici. Aslında çünkü ben artık bir bağımlıyım diyor <laughs> kendisi. Batı müziğine çok benzese de diyor bir nüans var işte diyor. O nüansı keşfettiğiniz zaman ömrünüzün sonuna kadar sizi götürecek bir çalışma e, başlıyor. Evet eski gamlar e, üzerine Muammer abi herhalde haftaya konuşacağız. Çok çünkü evet, evet. zamanımızın da sonuna geliyoruz. Haftaya devam edeceğim. Size e, yazacağım zaten ayrıca. Yes, next week we'll talk uh, more academically, as I said, uh, and we'll talk uh, with more details uh, of Serbian music uh, from Kordul region and many more, uh, also tradition from many more other traditions. And I'd write you about that after the show. E, bu arada duyuyor mu arkada çalan müziği? by the way, can you hear the background music now? Uh, let me try. <laughs> Split pajama your your work. Did you understand? Split Pesama, your well, I, yeah. I'm not quite sure what what I I, I hear. <laughs> so <laughs> uh, I, I would appreciate if if you inform via email because it, it uh, quite possible that, that you also that there were also some relativization that you mixed mix, mix me with something. To me, it sounds like a, a different but I don't know. I don't know. <laughs> <laughs> Please let let me know. And uh, uh, the, the the bottom line, we we really need to be very careful and uh, uh with tradition, not in a purist way, but uh, it takes time it takes time. So I, I really don't know what I'm listening to it now. <laughs> Sorry. It's just a mobile telephone. <laughs> Yeah. of course, of course. Evet. Her zaman çok dikkatli olmak gerek Ne duyduğumdan emin değilim bu arada diye belirtti. Biz arkada onun eski bir çalışması. Honestly, honestly, it sounds to me like uh, Svetlana Stevich right now. Although I song, uh, sing the also her songs. We, we, we need to check what, what was beneath her. <laughs> okay. Evet pürist olmayı She's another singer. Yeah. pürist olmayı tabii ki önermiyorum kimseye ama diyor e, biraz zaman gerekiyor her zaman geleneksel müziğe yaklaşmak konusunda onda belirteyim. Maillaşırız, konuşuruz bu konuyu. Şimdilik mobil telefonla ancak bu kadarını çıkarabiliyorum duyduklarımdan diye ee, belirtti. Aynen ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Thank you so much and let's uh, talk each other to each other uh, next week and in between we will uh, exchange mails. Teşekkür. I look, I'm very much looking forward to our next radio session. Thank Greetings you so much. to Turkish listeners. Bye bye. Thank you very much. Evet hemen şarkı dinleme zamanımız var galiba Selahattin. Sonraki şarkımızı dinleyelim, e, anlatayım ve galiba hoşçakal diyeceğiz sonra. İlk sen çok teşekkür ederim Ali. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Gdesi bila yare moje Gdesi bila dusza moja koji tebi je jaremo یار مایه Evet Güney Sırbistan'dan Vranje şehrinden bir şarkı söyledi. Solo olarak e, Svetlana Spajic. Son bir örnek dinletelim. Bu bugün daha çok e, sahnelerde sıkça konser yaptığı e, Svetlana Spajic grup ya da Svetlana Spajic Pievaşka Drujina topluluğundan gelecek. Çok meşhur bir parça. Birçok antolojiye girmiş bir parça. Hepsini çalamayacağım ama e, bu çalmayı yani e, bu şarkıyı çalmadan bitirmek istemedim. Golubice Bielo yani Beyaz Güvercin parçanın adı. Golubice Bielo što si ne vesela Golubice Bielo što si ne vesela Svetlana Space'in e, grubundan 2013'te kaydettiği albümden dinledik Beyaz Güvercin. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. E, 0212 343 4040'dan bana ulaşma şansınız var 15 dakika için. Ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ee, Aydın Çıracıoğlu'na ve Elif'e çok teşekkür ediyorum.